Mbas mëngjesit dita do të bie apo jo? Mëngjesi Eri. Mëngjes. Mëngjesi Altin. Mëngjesi. Mëngjesi Olta. Mëngjesi. Mëngjesi edhe Lorit në regjinë e programit tonë miq të dashur Klubi i Mëngjesit nga ora 7 deri në orën 10 çdo mëngjes këtu në valët e radios kombëtare Club FM edhe në ekranin e televizionit Klan Plus. Gjithashtu kombëtar. Dixhital, ku di unë siç janë të gjitha këto gjëra tani. Çdo gjë është bërë e kishte mirë ai kur thoshte. Bota është e sheshtë. Thomas Friedmani tek ai libri i famshëm. Çfarë bëhet njerëz si jeni? Mirë. Data është sot 7 mars, miq të dashur duhet patjetër ta fillojmë duke uruar që të gjithë mësuesit, mësueset edhe nxënësit e tyre në këtë 7 mars të bekuar. Gëzuar, gëzuar. Hiri i Perëndisë dhe Ëm Drita e diturisë, më fal, e ngatërrova se kam këtë faqen tjetër për atë. Qoftë me ju, po pse ça të keqe e ka? Hiri i Perëndisë jo, jo, shkolla te po për mësuesit. Jo, se deri ku do shkoj. E di, e di. E di. Po tallem, po bëj, po bëj, po mundohem që të bëj pak shaka. Ky është uh, monologu im i mëngjesit, mm. ndryshe nga ai i Muç Nanos në provokacia. Provokacia. Po. Që me sa duket Altini e paska. Unë s'e kam parë. Paska kapur. Se ishte një ishte një monolog i hatashëm që ka patur dje. Po. Oh. I paimagjinueshëm. Imagjinoj e ime. Ah, si s'e di. Okej. Mirë, pak më vonë do të. Ha mendoj Alti. Mirë, Por Muçi ka ka një ka një emision të ri. Po, vetëm në ABC News. Mm -hmm. Po, që quhet Provokacia. Tamam. Edhe me tavolinë atje që ngjan shumë si ajo e Bill Maher te Real Time është shumë e mirë. Mua më pëlqen se si është ajo studio ashtu. Përshtatur bukur. Dhe e nis me një monolog pra. Ku ai merr një çështje diçka që e ka ngacmuar. Tamam. Dhe merret me atë para se të ftojë. Të ftuarin. Zonjën apo zonjën që po. ka. Tamam. Zotërinë që ka atë natë mm -hmm. ose disa të ftuar. Kështu që është siç është stili amerikan pra që fillon me monolog gjithmonë Jimmy Kimmel bën një monolog, pastaj fillojnë të ftuarit. Ellen bën një monolog, pastaj fillojnë me lojrat. Ose çfarë bën ai? Pra. Po. po. Mhm. Kështu që po dje ishte kapur me dy vajza të të Super Sportit, Bora Zemanin një dhe me Ilda Bejlerin dy. Oh. Se, po, dhe veshjet e tyre, dhe Muçi u ankua, se veshjet e tyre janë tejet provokative dhe të papërshtatshme. Ah, një provokacia në vetvete, po, sigurisht. Si titull. Ah, mhm. Është interesant që e ka emisioni. Po, sepse sepse thotë ai, domethënë, uh, mhm. si i bëhet me të ftuarit që kur ti e ke aq të shkurtër sa që të ka dalë uh, si thuash, provokacia në shesh. Mhm. Ai e quajti uh, modestitë e gruas, siç thonë myslimanët ta muçi. Modestitë janë këto pra, bukuritë po, që duhet mbuluar, po. Mm -hmm. E gjithsesi, po duhet ta shikoni atë. Duhet ta shikoni. Kurse ky monologu im s'është asgjë, ky është me hirin e perëndisë dhe dritën e diturisë, e kupton? Po pra, s'ka gjë që këtu është më normale. jo, po është, është 7 mars sot, kështu që kam përshtypjen që do të fillojmë me shumë Dhurata të vogla, lule, lulet, ato. Mhm. Mm Vazhdojnë të jenë. Kanë nisur që dje në fakt, po, që pra. dje nga dreka që ishin nëpër trotuar. Po siç po thoshim, është provë që Shqipta... në Shqipëri lulet jo vetëm që i hanë gomarët, po edhe i blejnë ë uh, njerëzit. Ato, apo. Jo? Fatmirësisht. Paskan ndryshuar punët. apo jo. Është është kështu pra, nuk jemi më në atë të përrallës, të librit, të pra. filmit, çfarë ishte? Filmit. Se ca lule mund të blihen me para. Dhe t'u jepen mësueseve sot. Çfarë tjetër dhurohet? Se e di që ka ndryshuar pak. Aktualisht nuk e di, ah, në kohën tonë ka qenë ndryshe sa ndryshe. Zarfi, ja fute kot ti tash? Po pse më është një Ti e para bën lekisten. U. Uh, oh, një sekond. Dhe e dyta bën korrup. Si mund ta çosh fëmijën që është 6 vjeç me zarf? Që bën, po mirë jo 6 vjeç, po. Po se po. zarfi në vetvete është. Ai 15 vjeçari Mund të jetë mbledhur me klasën edhe nuk dinë ç'të blejnë edhe i fusin në zarf, është shumë e thjeshtë. Ja, më. I bien shkurt. I blen një spil, bleni një spil. A është spil i thon? Po, spil. Po. Okay. Ide e bukur është. Një kështu me ndonjë breshkë me gura, me një zogë, ku di unë se çfarë. Një Lule gjithashtu ka. Çka kështu po. Shtini lekët bashkë, po vajnë, po, po. 150000 lekë do të bleni një spil. Po, po. Diçka, diçka kështu. Vur spila tash. Po blen gjë. Sepse dikur ne dhuronim sapunin luks, ishte ishte një luks i veçantë që ta kishe dhe e dhuroje. Mhm. Mm me vajzën me Ata e ke parasysh, kishte gishtat në në mjekër, po, një kinge shumë, flokët e krehura ashtu. Që ia bënte zili të gjithëve. Dhe çoheshin te zysha këto. Prandaj e bënin koleksion. Po. Po. Por kam përshtypjen që tradita vazhdon. Jo me sapun, po me parfum ndoshta. Me gjëra kështu. Është... Çuni im ka tre çanta të vogla sot. Mm, super. Për zyshat e tij. Okej. Okay. Çfarë çfarë ka brenda? Apo nuk e zbulon? Mos ta dëgjojë. Do ta tregoj tash se është e, është live. Akoma s'ka ndodhur ieri. Pak më vonë atëherë. Pas pak. Do ta themi nesër. Mm. Po ç'do të them? Gjëra të bukura, gjëra të bukura. T'i gëzojë. Faleminderit, faleminderit. Mm. Kështu që bëuni zysha. Sa po jemi po jeni ka qenë po. Jeri takoi një nxënës dje, kishte një nxënës, më zysh skemi kishte. Mirë e tha kjo, ja, sa jam rrit Kjo pjesa e ballit Jo, vërtet, sa ishte Ishte e gjërë këta Unë u bëra mamë së zdysh nuk u bëra dot Kështu që festoj nesër Shumë mirë Shumë mirë e ti Do të urojmë nesër, Olta Altini do ta hapim me këngën e parë për ditën e sotme miq të dashur Gëzuar 7 marsin që të gjithve ua urojmë Mësuesve, mësueseve Më shumë mësueseve se sa mësuesve Se ato e kanë edhe më kështu që plus që ka më shumë mësuese se sa profesora në përgjithësi. Mm -hmm. Flas për ciklin e përgjithshëm të arsimit. Ia urojmë gjithashtu edhe ministrisë, atyre drejtorëve nëpër ministritë, drejtoritë e rretheve, ça janë domethënë se ata janë mësuesit e vërtet të Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Edhe një vit për shumë vjet, një vit i mbarë qoftë për gjithë ju. Edhe marshi sa më shumë dhurata. Trashëgohen. Atëherë, kemi edhe Jeri tani miq dashur, e cila do të na çudisi me frymëzimin e ditës sotme. Dhe pasaj me njëherë Olta duhet bëj moti se po s'e bëre me njëherë Olta, ku që ti këshuar? Gatë. Atër, shprehja që unë kam zgjedhur për sot, është nga Konfuci dhe është kjo. Vlera e mësuesit dhe pesha e qiellit nuk maten kurrë. Wow. A e paske lidhur me ditën sot? Absolutisht. Po. Dreqje. Dëgjoje edhe një herë. Konfuci. Vlera e mësuesit dhe pesha e qiellit nuk maten kurrë. Ajo është kurrë. Po. Okej. Okay. Ë uh, dhe dhe doja thosha që Mhm. Mm më pëlqeu shumë, pak e vjetër, me thënë të drejtën. Po. Por Po shumë e bukur. Shumë e bukur është. Dhe këndi do ta quajmë këndi Konfuci. Këndi Konfuci. po nuk do ishte keq. Po ta sponsorizojë Instituti Konfuci që është i përhapur nëpër botë ta marrim. Se ndryshe e quajmë edhe këndi Gëte. Ose Hugo. Ose ça janë këto? Kurrë. Ëh, uh, tjetër. Cervantes. Në këto institutet e kulturave spanjolle dhe franceze. Kush do dojë ta marrë këndin atje, le të le të ofrohet. Le të ofroj po. Këçing këçing quhet. The këçing këçing. Tani është Olta miq dashur, ajo që i numëron këçinget në klubin e mëngjesit. Këçing Olta. 12 gradë në këto momente, 17 do jetë maksimalja për sot, 45% shanset për shi. Tash do shkonte 45 gradë. Nuk do të kemi shi deri rreth orës 18. Te deri në 8 është shi. Mhm. Madje mund të shojmë edhe diellin Lori sot. Faleminderit. Po, ja, po nesër duket edhe nesër. Nesër shumë shi. Shumë shi nesër. Vërtet? Mhm. Mm wow. Çfarë kujton ti? Jo, që e teproj, e teproj pak. Çfarë kujton ti? S'ka dhe s'ka faj dhe Jeri tani, unë jam me Jerin për vetë. Ju thashë nga e premtja hapet, apo harruam? Kjo u bë e tepruar. Po të premten si do jetë të premten. Moti mirë pra. Mirë pra, me sa duket. Shumë mirë, sepse të premten miq të dashur, meqë ra fjala. Mm, në muzikën e zgjidhni ju. Kineman më të mirë në Shqipëri, në Cineplex do të jetë The Shape of Water. Mhm. Mm në fakt janë tre filma shumë të mirë. Po, është edhe Call Me By Your Name dhe Martesa. Dhe Martesa gjithashtu. Por në Cineplex ne ju çojmë biletat fituara në klubin e mëngjesit gjatë uh, ditës sot, nesër, Dhe të premten ju mund të luani me lojërat që ne kemi këtu në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus dhe mund të fitoni edhe bileta për të parë këtë film që u shpall filmi më i mirë i vitit nga Akademia. Historia e kësaj vajzës që s'flet dot e cila është pastruese në një laborator qeveritar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës diku në vitet 50-60, ku ata mbajnë një krijesë të gjetur në ujërat e Amazonës e të sjellë që nga largësitë e Brazilit deri aty. Vëllërëm da Dhe ajo dashurohet me të Me përbindshin I'm gonna be synchronizing our watches just like they do. Edhe pse në fakt përbindëshat në histori janë njerëzit. Që po mundohen ta trajtojnë atë, kështu që e gjithë gjëja është është e bukur, është romantike. Nga ana kinematografike mua m'pëlqen shumë. Domethënë se si duket ky film me këto jeshil, e ke parasysh e gjelbërta se si është shumë. Ato ngjyra ajo ajo Ajo atmosferë. Mhm. Mm Edhe teknologjia që është e kohës atëherë, jo e kohës tani. Dhe muzika. Është fantastike. He's a wild creature. We can't ask him to be anything else. Zonja, zotërinj në klubin e mëngjesit sot pra bileta për të shkuar në Cineplex për të parë filmin e regjisorit Guillermo del Toro Forma e ujit. The Shape of Water. Fituesi i çmimit Oscar. Këtë e pasmë në klubin e mëngjesit, tani është koha për të dëgjuar nga Pharrell Williams në Club FM në 104 dhe në ekranin e Klan Plus shumë muzikë sot. Kur të kthehemi do kemi kuizet e para për biletat e para. Kjo është vetë Marilyn Monroe, meqë ishim tek filmat, nuk po dalim plotësisht aty nga kinemaja që i jep titullin kësaj kënge. Është edhe kjo. Po shikoj diçka që vjen nga Australia, Jeri, ku është gjetur mesazhi në shishe më i vjetër ja. ndonjëherë. Mm -hmm. I wow. zbuluar nga një vajzë me emrin Tonya Illman, e cila ishte duke ecur në dunat rreth 160 kilometra në veri të Perthit, qytetit të preferuar të Altinit në Australi, kur tregon ajo duke për shkak se dunat ishin shumë të bukura, Pashi kishte shumë plehra, tha dhe vendosa të mbledh disa prej tyre, si për të mm. pastruar. Mu te këmbët kishte këtë shishe. Kur e shikojnë thotë e hapim, edhe gjendet që është një mesazh i shkruajtur 132 vjet më parë. Oh. Dhe i hedhur nga një anije gjermane nga kiçi ose nga bashi, nuk dihet tamam. Mm -hmm. Por uh, ideja është që këta kanë zbuluar edhe se kush e ka bërë këtë dhe ka qenë një kapiten Dirkman e ka pasur, sepse kanë uh, kanë gjetur këtë shishe, plus pastaj kanë gjetur edhe regjistrat e një anije të quajtur The Paula dhe shkrimi i kapitenit është i njëjtë. si në regjistrat e anijes, si në këtë mesazh. Mesazhin mm -hmm. e mhm. gjetur brenda në shishe. Me sa duket midis vitit 1864 dhe 1933, shumë anije gjermane kanë hedhur me mijëra shishe në oqean sepse pinin dhe kishin qejfin e madh ti. Jo. Ë uh, për të për të marrë vesh rrymat oqeanike pra. Bëhej me një qëllim, shkruhej mm -hmm. ekzaktësisht se ku ishte hedhur shishja. Mm Dhe pastaj shikohej kur gjendej, nëse gjendej pak kështu teknologji se s'kishte GPS atëherë, por nëse kishte shansin e madh që prandaj hidhnin me mijëra që të gjenin ndonjë prej mhm. tyre. Mm -hmm. Ata kuptonin se si kishin lëvizur rrymat e oqeanit edhe për këtë arsye bëhej. Dhe në fakt kapiteni jo vetëm që kishte shkruar në mesazh ato që duhet të shkruante koordinatat etj etj, por edhe në regjistrin e e anijes gjendet fakti që ai thotë kam hedhur këtë shishe Në filan. Besoj dikush ta gjej. Erdhi shoqja mbrapa meje, se ç'thoshte, donte diçka kështu, si në atë. Karpathia vjen për Titanikun për ta ndihmuar. E kështu Ero. Është uh, ora 7 e pothuajse 25 minuta në këto momente, miq të dashur. Unë po mendoja që koha do ta donte, edhe njerëzit pse jo, që që të bënim një pyetje nga aktualiteti. Okej. Okay. Tani kjo ka dalë në shtypin amerikan dje. Po unë ju premtoj se do të jetë kam përshtypjen njëra nga ato historitë që do të zënë vend kryesor në edicionet e lajmeve sot në Shqipëri. Në revistën Mother Jones është botuar një artikull uh, i cili lidh vizitën e Zotit Basha në Shtetet e Bashkuara para ca kohësh me financime ruse që ta bënin oh. të mundur këtë vizitë siç shkruan revista Mother Jones në këtë dhe tani është përkthyer kam përshtypjen në disa nga mediat shqiptare do të dali sot në mëngjes apo çfarë Megjithatë pyetja është është kjo. Njëra nga gjërat që është përfituar si pasojë e këtij financimi që dyshohet rus. Mm -hmm. Është një foto. Ka një foto. Kush ka dal në atë foto? Është pyetja për ju. 069 20 70 222 unë nuk i bëj më shumë të vështira. Po e kemi parë që të gjithë atë foto. Realisht? Ah. Sepse prandaj u bë që ta shikonim ne. Mm. 069 20 70 222. Mhm. Mhm. It's a nice picture. Okay. Kthehemi pas pak Klubin e Mëngjesit ora është tani 7:26 minuta miq të dashur, ju përshëndesim. Give it everything you got, është titulli i kësaj kënge, është nga Beth Hart. E mirëmëngjesi gjithëve mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit Ora është tani 7.34 minuta Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes Altina, Olta, Lorka Mëngjesi Hello Domethënë, domethënë, meqë, meqë e nisëm pak më parë le ta, le ta çojmë uh, deri në fund Sepse mm. njeri u bë edhe kurioze, po uh, Nëse e këthen këtej nga, nga unë do të shikosh uh, Programi televiziv sportiv në Supersport Dhe që është program sportiv kuptohet sepse kemi edhe Dritan Shakohoxhën në fotografi. Po sigurisht se Dritan Shakohoxha rrezaton sport. Prapa shpinës së Bora Zemanit është një ndenjëse, është ndenjësja e moderatores. Dhe unë jam i sigurt që në momentin që Bora Zemani do të tentojë të ulet në ndenjësen e vet, sytë e të ftuarve në studio, sytë e panelistëve që janë ftuar aty për të komentuar eventin futbollistik të radhës do të përqendrohen te zona ku fundi i fustanit të shkurtër të Borës takohet me këmbët e gjata të bukura, të drejta, Po, po, të cilat me siguri do të kryqëzohen. Domethënë, e shikoj se kjo është shumë e gjatë, është e vazhdueshme, por uh, mhm. por ky ç'merr me me me Borën në fillim edhe mhm. se sa e shkurtër është uh, ajo që ka veshur duke krahasuar pastaj me filmin e famshëm shumë të famshëm Basic Instinct e ka dhe, dhe skena nga filmi që që shfaqen atje tek uh, tek uh, monologu mm -hmm. i mhm. i i Muçit, i cili ishte shumë e përhapur në të gjitha portalet, gazetat, dje si ja, kishte bërë lajm në vetvete. Domethënë ky është stili që që ka, që do do të merret me këtë pastaj kalon tek tek moderatorja tjetër, tek Ilda Bejleri ka ca fjalë. Mhm. Mm për mendimin tim një çik më shumë se sa do ishte e nevojshme, po. Ëm mm -hmm. um, dhe për të shprehur atë që mund të thotë në fund fare që unë vdes për femra nudo. Vdes për femra nudo, po i dua nga piktorë, i dua në foto, i dua në do të i dua ato nga shkrimtarë të famshëm dhe nuk i dua i ka quajtur ë uh, si vulgare në këtë në këtë, domethënë, mënyrën se si i ka parë ai. Po ku ti mund tashi çfarë them? S'ka çfarë thua. Sepse edhe unë mua m'pëlqen televizioni, m'pëlqen, e ke parasysh se ky monologu i Muçit është i marrë nga monologje të ngjashme nga ai në HBO për shembull, që bën Bill Maher, po, studio është bërë çfarë Bill Maher. Pa që bën Bill Maher është. Se edhe unë dua të shikoj monologje, po i dua nga Bill Maher. E ke parasysh? i dua të të bëra profesionalisht, të bëra bukur, të bëra me me stil më ashtu. Muçi, ajo që bën Muçi është në një farë mënyre një banalitet në krahasim me televizionin që bën amerikani në këtë rast, nga është marrë modeli. Në të njëjtën formë, siç mund të shprehet ai. Kështu që edhe vën kritika mund mos ketë fund, po unë nuk e mora vesh se çfarë se çfarë ishte mesazhi. I mesazhi ishte që vishni gjinse pra. pra. Domethënë vishuni me me pantallona, me pantallona që më të gjata ose pak më të gjata fustanet. Për të ruajtur shenjtërinë e topit të futbollit, meqë mm. bëhet fjalë për sportin apo se çfarë. Sytë e të ftuarve duhet të jenë vetëm në një vend, tek uh, shalet po, e Messit. Edhe kofshët e Ronaldos dhe gjithmonë janë lidhur. Janë interesante. Janë vërteta, janë vërteta. Po ata çunat kur heqin bluzat. Mas ndeshjes, nxjerrin ato ah. muskujt e barkut, kërthiza jashtë. Po lëre më tani janë ah, çunat. Pse, apo kërthizat e atyre nuk vlejnë. Nuk thuhet gjë për çunat. Vetëm gocat e kanë problemin. Gjithsesi, ëm um, interesant sepse sepse është një provokacion, por se doja ta nxirrja pak tek tek ajo e, e Bill Maherit, se më pëlqen ajo në studio dhe më kujton atë të. Mhm. Mm real time ku duket sikur është modeluar. Po gjithsesi, Kur bëhet ai monologu, bëhet për të çuar diku, quhet leading monolog, që të udhëheq për diku. Do nuk mund të jetë kështu pa pa lidhje me çfarë do të ndodhë më pas, pas po. normalisht, pa. sepse mhm. kështu mm -hmm. lidhen gjërat që të formohet. Pastaj kë kishte të ftuar? Astrit Patozi. Oh, sa ah, bukur. Pasi ka folur për këtë, domethënë Sharon Stone, Ilda Bejleri, uh, eh, Bora Zemani, Uh, trupi pastaj futet te nudot dhe tani, thotë ai. Astrit Patozi, edhe aty gjitha Megjithëse çështja që mund të diskutojë Patozi të jetë e tillë që t'i bëjë prapë që të ngrenë Mirëpo, nuk ka lidhje me ato se çfarë u fol deri para pak E vërtetë Nuk diskutuan ma asgjë pas Vetëm se ka dhe një gjë tjetër tani që nëse, oke, okay, unë e kuptoj atë që, që se Muçi e thotë edhe e bën të qartë qëndrimin e tij Ai është kundra nudizmit të tepruar në vendet e tepruara në televizion është thotë është e panevojshme e kështu ashtu. Dhe e thotë ose nënkupton që kjo bëhet për të tërhequr vëmendjen e shikuesve, qoftë edhe atyre të ftuarve në studio, mm -hmm. sepse na tregon se ku do të shikojnë ata madje, ku do të përqendrohen shikimet e tyre. Pra e dimë që bëhet për të tërhequr vëmendjen. Edhe këtë e pranon kam përshtypjen e Digitalbi se, prandaj janë zgjedhur këto gocat dhe s'e bëj unë atë programin e futbollit. Dal, s'do të më shikojë njëri mua. Por Uh, plus që ka shumë meshkuj në futboll. 22 duke duke u rrahur mbas një topi për për 90 minuta. Shikosh edhe më shumë meshkuj. Po. Edhe më shumë meshkuj, ajo është një element shumë i nevojshëm mendoj unë, që të jenë gocat atje. Edhe më shumë të ftuara vajza duhet të jenë. Flasim për sportin, se nuk ka po, sepse të ashtu, ëh. Por uh, por Muçi vet po e përdor. Këtë sepse e di që kjo tërheq vëmendje mm -hmm. dhe do tërheqë vëmendje tek provokacia e tij. Dhe jo vetëm atë natë, por edhe disa ditë të tjera. Po. Kështu që praktikisht është duke bërë atë që është por... e njëjta gjë, po themi. Po. Në fakt po të kritikoj ty sepse Kritika ndaj teje tërheq vëmendjen edhe tek unë, por uh, Nëse ndoshta ndoshta e shikojnë ndryshe ti. Nuk e di se si e shikoni ju, po mund na shkruani 0692070222. Po ka vetëm një gjë, që fenomeni është përtej se pyetja bëhet kur don që ta bësh diçka të tillë në parim Muçi ka të drejtë që nuk ka nevojë që gjërat të ekzagjerohen. Mm -hmm. Unë s'e di fare se s'kam parë as asnjërin nga këto klipe për të cilat ai referoi, por të, të zgjedhësh dy vet për t'u marrë, ndërkohë që kjo është norma. Më kupton se ke ke ka shumë të tjera. Ka shumë të tjera që shfaqen ndoshta edhe më zbuluar se sa se sa kaq, po Se pastaj bëhet ashtu, atëherë pse pse duke se këto dhe jo dy tjera. Ke vajzat e motit pastaj që prap. O lëri ato të motit. Po lëri tani. E kemi parë të vetë që. Ato të motit? Po të paktën ato nuk ulen. Nga vajzat e motit bëhesh ministre në në Shqipëri. Pak a shumë, pak a shumë. Ose martohesh. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Ora është tani për të dëgjuar Snow Patrol, 7:41 minuta. Kur të kthehemi do kemi anagramën tonë. Siç e kemi çdo mëngjes. Kjo është Chasing Cars. On our own. We don't need Would you lie with me and just forget the world? Tararirararam narararim Mirëmëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:45 minuta. Wow, sa shpejt. Dhe është koha për anagramën e ditës sot me miq të dashur për të mm. fituar dhurata nga klubi i mëngjesit. Ej, do japim njërën nga dhuratat e preciozas sot. Po. Do japim njërën nga dhuratat e preciozës mm -hmm. për uh, juve. Dje pata shansin, po kaloja, isha në shi dhe e kemi rrugës. Kalova tek uh, dyqani precioza, po. Dhe ndalova atje, po shikoja edhe edhe orat edhe gjërat e bukura që kanë. Dhe orat e meshkujve, për meshkujt janë shumë të bukura. Ishin vërtet shumë të bukura. Po ishin vërtet shumë të bukura. Ai sa parun. Do t'ju tregojmë, do flasim pak më gjatë, pak më vonë për to. Oh, Okej. Okay. Tani është koha për Dukesh si nga Google-i me këto ngjyrat. Po pra, e ke bërë Google-i ashtu. Ngjyrat. Kot ia futa, o njeri, nga që s'kam shumë kuqe edhe. Nuk deshta, përzieje pak. Sykarigë. S Y K A R I G dhe zanorja Ë në fund ngatërrojeni edhe një herë dhe më jepni fjalën që kisha para se ta nxirrja nga fjalori i gjuhës shqipe. Që që paska vetëm uh, provokime, shpërthime dhe Po po, si gjithë Gjatë uh, ditës sot, po? Natyrisht, nuk do të mungonin mm. Atëherë, kemi një fitues nga aktualiteti, Olta Po Para se shkojmë më tej I fundit që shpërtheu, apo jo Një moment, se është Zhani fitues. fitues Kush është? Zhani Bravo, Zhani Një, dy, tre, mbaroi numri, wow, ka thënë Basha me Trumpin Fiton po, është fotografia, po. fotografia, po. fotografia e Bashës Bravo po. Super. Vazhdo Altin. Dhe po thoya që i Altin. I fundit që shpërtheu ishte Elton Deda. Elton Deda ka shpërthyer gjithashtu po. E po. kemi, e kemi klipin e shpërthimit të Eltonit më duket jo, se nuk, nuk arritëm ta gjejmë. S'kemi një klip të shpërthimit të Elton Dedës. Na u prish kamera aty. Gjithçka ordinere që ndodh. histori seksi ose njerëz pa asnjë lloj vlere që bëhen të famshëm brenda ditës, lajme pa kurrfarë brendie, servilizma për përkrahje politike ose futje hundësh nëpër gjëra private të njerëzve. A kjo është e rëndë? Këto i bëjnë me shumë qejf dhe zell. Por askush nuk foli për koncertin e tre musketierëve dhe as për koncertin e Albanit. Këtu e ka prish një çik. Ë? Ktu e ka prish pak. Për këtë erë të re që po e mhm. gëzon qytetin tonë. Askujt nga mediat tona nuk i intereson kultura dhe gjërat e mira që me aq shumë mundim i bëjmë. Me aq mundim. Me aq mundim i bëjmë, po. Mhm. Ëm, mm -hmm. um, kjo është vërtet për të ardhur keq. Pra, Eltoni po thotë dhe nuk kualifikohet si shpërthim, Po pra, nuk është se ka ndonjë shpërthim kështu Unë, pa, po, ja, në qoftë se Elton Deda nuk bëhet si salcë domate Po pra Gjithandej, unë s'e quaj shpërthim Dhe në qoftë se nuk i Ose si tavë kosi Si tavë kosi, okej? Po, po, po Ai thjesht ka bërë një status E ke vënë re si është, është pak i lagët Ka shpërthyer me fjalë po, Ka shumë shpërthime këto kohët e fundit Vetëm për ne nuk ka ndonjë shkrim Jo, ne nuk shpërthejmë këtu në Wake Up mëngjesit, sepse jemi me me pipth hapet ajo po, dhe pra. është. Jemi si tenxhere me presion. E nxjerrim këtej. Nuk tallem unë, se nuk dëgjohet nga që mikrofonin e kam përpara. Nuk ka gazra të tepërt këtu. Fasulet i kemi eliminuar këtu. Sot është e martë. Ju paralajmëroj. Ur, ur. Do më dhe, e mërkur. Po të doja që të ishte, pra. Mbas një të hëne të lavdishme, kështu. Um, kështu që nejse, kjo është edhe... Ky është edhe shpërthimi po, po. Eltonit. Po. Hmm. Ndërkohë që në mediat është është edhe Artan Hoxha sigurisht. Ai jo, më po, sigurisht Artan Hoxha nuk ka shpërthyer akoma për momentin, por por ka treguar se ka folur është duke folur tani për këtë çështjen e trafikut të kokainës që vjen andej e këtej siç ka qenë në lajmet, e keni parasysh. Po. Mm -hmm. Dje po thoshim që edhe agjentët e DEA-s kanë shkuar në portin e Durrësit, por tani na informon për diçka që jo të gjithë e dimë. Për shembull, sa është çmimi një kile kok në Ekuador? Oh. E zëmë je në Kito një ditë. E kupton? Edhe atje thua. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cuánto costa la coca? Esa costa. Quiero un kilo de coca, me pueden decir? Cuánto costa? Këtë pyetje idiote, se mund të shpërthesh pastaj të mos ta bësh atje. Ta thotë Tani paraprakisht që ti të shkosh informuar. Edhe thua, "Hola chicos, i kam lekët me vete." Tengo el dinero. Ma jep kokën time. Dame un kilo de coca. E ke parasysh kështu që mund ta praktikosh ti në avion deri në Quito edhe mbaron punë. Por para se të shpërthejmë. Atëherë na jepni përgjigjen e saktë të çmimit, që ta dimë që të gjithë. Do t'ju japim pastaj po, me lajmet e orës. Për cilësinë, a thotë gjë për cilësinë? Për cilësinë nuk e di. Po ma merr mendja se tash në Ekuador ajo duhet të jetë akoma e pastër. E pastër se është më afër. Se rrugës pritet siç thotë Tani. A da të kam thënë që thonë e presin me të pra e po, shtojnë po i thotë folja. Po thuhet i presim. Po të thuash ti do ta shtojmë të vrasin, sepse e kuptojnë që s'merrke vesh. E kupton të thuash do ta presim plak. Do ta presim, se do ta ishë shkruaj që do ta shtojmë. Nga vjen ky? Ti do bëj byrek. Po, pra. Mos është infiltruar. Si e Mos është gazetar, urdhëro? Si e profesionist. Po, po prandaj po them. Prandaj duhet t'i dish termat. Ëh, uh, kështu. 7:51 minuta në këto momente, unë mendoj që muzika kërkohet gëzuar 7 marsin, Ed Sheeran miq të dashur, duhet të ketë pasur një hallë, xhajë, teze apo dikë mësues Dua t'ju prezantoj me një, një... mik të ri, e ka emrin Flipi. Në fakt Flipi. është krijuar nga kompania Miso Robotics dhe është prezantuar 5 muaj më parë në fakt si ide dhe është krijuar gjatë gjithë kësaj kohe atë. Ky është roboti që bën hamburgera. Po, dhe tani më ka filluar punë, wow. është mistari më i ri në një Shimon po Martin si bëka, më mirë se ty. në një restoran që është uh, CaliBurger në Pasadena të Los Angeles, uh, ka filluar punë për herë të parë uh, para dy ditësh. Bravo, i qoftë. Kjo që 2000 njerëzit e Jo. jo, ideja është është kjo është ide e gabuar. Pra, ai nuk zëvendëson. Ajo ishte nga arkiva, ajo që pe me ata të dy që punonin. Jo. Flipi nuk mhm. zëvendëson një njeri, por ka nevojë që dikush të jetë prezent, pra që ta zëvendëson shumë njerëz, njëkohësisht. Jo, jo, ka nevojë ka nevojë, për dikë që t'i rri pranë sepse nuk e ka shqisën e nuhatjes. Ah, nuk por e di mund të kujdeset, ai nuk e kupton me nuhatjes. Kelly mund të shkojë qoftet apo patatet janë duke u djegur, prandaj ka nevojë për një njeri që të jetë aty, por mund t'i kthejë ato dhe të bëjë 12 uh, hamburger në një kohë shumë më të shkurtër. Shiko, për të thënë të drejtën, edhe është ajo çfarë po thotë edhe ky zotria që ka mm. dyqanin më duket, ndoshta është po, ky që ka bërë. Edhe robotin vetë është edhe shkencëtar edhe hamburger bërës, por Thotë ajo nuk është një punë që njerëzit e duan, thotë që ti je aty. Në anglisht se mund të digjen, mund të po. kenë më e para për shkak të tjera. Ajo lloj pune quhet nga këto punët ata kanë dhe si si shprehje flipping burgers, thonë. Mm -hmm. Siç ka ky emrin Flipi, Flipi, se flipping është akti i të kthyerit përmbysjes së një petulle. Nga ana tjetër, po. Dhe dhe flipping burgers është gjëja më e dobët e bëjnë kalamajtë për shembull kur janë adoleshentë. mbas shkollës së mesme për të fituar ndonjë lek, po. Mm. Kurse kurse dikush që shkon edhe kujdeset për veten pasaj del nga kjo lloj pune. Ai thotë aty është nxehtë, ka shumë yndyrë, ë të dhëmbin kyçet gjithë ditën duke duke bërë atë gjë. Kështu që më mirë thotë ai të bëjnë njerëzit diçka më mhm. dinjitoze dhe atë punë e bën Flipi. Të pisët në thonjza, po ia lëmë Flipit. Po. Le të ndyhet Flipi. Deri sa të deri sa të bëhet më e ndërgjegjshme dhe inteligjenca artificiale dhe Flipi të na shikojë drejt në sy thotë. Dhe një ditë. Pse unë? Për fundën e ditës hamburger. Unë po. Pse më lart? Ne vjen pasaj ato me ato të dyja. Tin tin tin tin tin tin. E tmerrshme. Megjithatë Flipi i parë e ka gjetur një vend pune, por nuk do ndalen me kaq sepse Kali Burger ka vendosur që të marrë edhe të tjerë apo të punësojë të tjerë robotë në 50 vende të ndryshme sepse kjo është një zinxhir restorantesh. Mirë, mirë, mirë, ata robotët kam përshtypjen unë që kushtojnë mm. diçka. Janë 60000 dollarë vetëm njëri. Pra, duhet të ketë xhiro që i thonë sa rroga vjetore e tre vetëve nga ata që kthejnë mhm. burgerat atje. Që dhe për ca kohë sa. Që tre veta lale. Antonio, tjetra është që Flipi, Flipi nuk vdes. Miguel, jo. Është i përjetshëm. Never. Never. As nuk ankohet. Mund të bëjë ty që të vdesësh kështu. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit tani kemi një ndërprerje publicitare miq të dashur dhe mbas saj do të jenë lajmet e orës 8. to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Yay! Mirë se vini zonja zotërinj në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me ju unë quhem Blendi. Këtu bashkë me Jerin, kemi Altinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes për ju prej uh, pothuajse 9 vjetësh. Tani, ë uh, në klubin e mëngjesit kemi një anagram çdo ditë. Sot është Sykarig. Mhm. S Y K A R I G. Këto janë gërmat e një fjale të cilën unë nxora nga fjalori i gjuhës shqipe, duhet që ta rikompozoni këto për të formuar si ishte në fillim. Sepse sigurisht që nuk ishte sykarig. Normal. Mm -hmm. Është diçka tjetër. Çfarë është fjala? Cila është fjala? Me ta dërguar mbrapsht, ai që do jetë i pari nga ju, qoftë vajzë apo djalë, ka përfituar një dhuratë nga Preciosa. Dakord. Ë, uh, dyqani Preciosa, çfarë është dhurata Olta? Po le të japim një orë nga Preciosa. Okej, okay, do të japim një orë nga Preciosa. Do të jetë atëherë një orë e markës franceze Pierre Lannier. E thashë mirë apo jo? Mhm. Pierre Lannier. Ë uh, Pierre Lannier pra është uh, një markë e re miq të dashur me modele shumë trendi të kohës dhe Preciosa. Dyqanet e tyre janë i vetmi shpërndarës i këtyre orave. Mund të gjeni vetëm atje dhe askund tjetër. Unë ndalova dje po ju thoja dhe ndalova kastile që të shikoja pak. Ëh. Mm se doja dhe ishin shumë të bukura. Realisht ishin. Shkëlqyer. Dhe unë kisha kisha bërë një pyetje, nëse kishte për çuna, Dhe në fakt Apo kishte vetëm për goca, po kishte ora djemsh shumë të bukura dhe. Kishte me zinxhir, kishte me rripa, kishte për të gjitha po, tipet, po, po tjetër. Ëh. Mhm. Rose Gold, po shumë të bukura, shumë të bukura, vërtet. Edhe ia vlenin. Kështu që tek Myslym Shyri tek Kjo rruga quhet ende Abdyl Frashëri apo jo? Abdyl Frashëri po. po. S'ka ndryshuar akoma. Shumë mirë. Pranë librit universitar pak më tutje është edhe Preciosa për uh, për këto ora shumë të bukra. Po ne do japim një për atë që do të zgjidhi anagramën sot. Anagramën tonë Sykarig, Sykarig. 0692070222 është numri dërgojeni atje. Do të luajmë tani jemi edhe në Facebook më duket. Po jemi, jemi. Jemi edhe live jemi? në Facebook. Përshëndetje që të gjithëve ju që jeni në Facebook ju falënderojmë për uh, vëmendjen sot në mëngjes Ne jemi në Bulevardin Dëshmorët e Kombit këtu në kryeqytet Shumë prej jush na shkruajnë e na përshëndesin nga vende të largëta Si emigrantë, çuna dhe goca ju duham shumë Atëherë, loja jonë miq të dashur quhet Fjala mbrapsht Do luaj unë me Jerin okay. Si të doni juve okay. Mund të Atë e vendos Blendi Më jepni një zile edhe një krër të krijojmë jo, Atëherë, një zile edhe një krër për uh, Krër s'ka më Lor, po zile merre Një zile, atëherë vetëm një këmborë për Lorin Loja është e tillë Djem dhe vajza Un kam fjalë me 3 shkronja, me 4, me 5 dhe me 6. Fillimisht luan Jeri kundër Lorit. Okej. Okay. Edhe fjala e parë ka 3 shkronja. Do ta zbuloj atë nga fundi drejt fillimit. Drejt fillimit, duke filluar nga shkronja e fundit e duke i dhënë shkronjat me radhë drejt të parës. Ai apo ajo që e gjen i e para do t'i bjerë ziles dhe do të flasë. Ju mund të luani me telefon ndërkohë në 069 20 70 222. Shkronja e parë për ju në fjalën me tre shkronja është ç. Ç. Mhm. Shkronja e dytë për ju është i. Lori i pari. Kiç. Kiç është e saktë. Bravo. Kiç nga Lori si kiçi i anijes, u përmend pak më herët. Atë po mendoj. Të lum Lori, 2 pik. Jeri. Mhm. Edhe ti 0 pik. Faleminderit. Kjo është fjala me 4. Kujdes Jeri, mund ta përmbysësh rezultatin që këtu. Shkronja e parë për ju është ë. Pra mbaron me ë. Shkronja e dytë për ju Është H. H si horoskopi. H. Pra mbaron me H. Ka katër shkronja. Mbaron me H. Shkronja e tretë për ju atëherë. Është Kështu që Lori mund të jetë i shpejtë edhe nga ky. Hidhe vetëm hidhe nga dora. Atëherë. Kjo fjalë ka pesë shkronja. Olta është duke parë edhe mesazhet nëse ju e sillni fjalën para se ta gjej Lori ose Jeri. Po deri tani Lori. Nuk kam akoma pasi kanë thënë kohë ose hënë. Kohë, jo. Sot si kanë zgjuar mirë gjuesit. Krahë, po mund të pushimi sot apo? K R A jo, H është pesë shkronja. Nuk është. Ishte me 4, gjuhë. Kjo ka 5 shkronja. Shkronja e parë për ju është ç. Nga fundi në fillim e zbulojmë fjalën, Jeri tenton ta gjej para Lorit. Shkronja e parë për ju është ç. 5 shkronja mbaron me ç. Shkronja e dytë për ju Jeri. Mhm. Mm është m. Do t'i bije tashti Gremç Gremç është e sakt Bravo Ua, i papar Gremç është e sakt 4 pik të tjera 8 pik për Lorin Kot sa luaj tani Gremç Nuk e përmbys dot Kjo është fjala me 6 shkronja dhe e fundit është bishë fare Lori në këtë loj Shkronja E fundit ndër të gjashta për ju pra e para është i Shkronja e parë për ju është i. Shkronja e dytë për ju është q. Q. Q. Q. Si qeni. Si qeni. Gjashtë shkronja gjithsej mbaron me q i. Presim. Janë ca fjalë për shembull si ca vegla si qysqi. Ke parasysh? Që i bie për të, se çesha për të shkallmuar. Po kjo ka më shumë. Nejse. Vazhdojmë. Shkronja e tretë për ju është sh. E tani bëhet si fillimi i emrit të atdheut tonë të dashur, Shqi. Mbaron me shqi. Ka gjashtë shkronja gjithsej. Asnjëri. 0692070222. Nëse ti vjen me përgjigjen e saktë, ke një çift biletash për të parë njërin nga filmat që ose do të fitonte si në rastin e Shape of Water ose tentoi të fitonte Oscar si në rastin e Call Me By Your Name. E gjithashtu edhe filmi Martesa është në Cineplex. Gjashtë shkronja mbaron me shqi, na duhen tre përpara atyre, për të formuar fjalën tonë. Shkronja e katërt për ju. Olta, nuk kemi një fitues nga jashtë? Mm, duhet ta pyes. As ti s'e di se ça jo, jo, është. Unë kam një ide. Po. Unë kam një ide. Shkronja e radhës për ju, për po ti ça po pret në qoftë se ke një ide? Ja, më thuaj dhe këtë. Është u. Krushqi. Krushqi është e saktë. Bravo. Wow. Katër pikë për Jerin. Të marra në fund fare, por jemi 8 me 4 për Lorin. Dhe Florida ka thënë e para Krushqi 3-0 një pra, i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Raundi i parë mbaroi, shkojmë tek muzika tani. Kthehemi për të dytin mbas pak në klubin e mëngjesit. Të lumtë Jeri, të lumtë pak më shumë ty Lori. Faleminderit edhe Floridës që mori pjesë dhe fitoi me fjalën Krushqi mëngjesi të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM 100.4. Arvin Kita ka fituar gjithashtu meqë ra fjala. Dy bileta për dy bileta për në Cineplex për të premten sepse ka qenë pjesëmarrës Në Facebook, në Facebook i pari, po, dhe Olta e konfirmon. Po i shkruaj që ka fituar. Direkt i shkruash. E mund ta nxjerrësh atje pa ditë. Ja ku e ke. I shkrova. Ashtu. Kaq mjafton Lori. Thank you. Atë ha ha ha. Ha ha ha, është çfarë? Është qeshi, ti qeshi. Ja mund të qesh me ha ha ha. Ah, okay. A ti thua që ta shikon ne ashtu po? Nice. Ëh. Sepse e kishte gjetur krushqin, kishte gjetur krushqin. Un kam raundin e dytë gati tani për lojën, uh, miq të dashur luan uh, Olta uh, uh. kundër Altinit. Altin a po gati Altin. Vër uh, qylafin tënd mendimtar. Se të vijnë idetë. Qylafin mendimtar, bravo. Okej, okay, ja ku e kemi. Është i padukshëm miq të dashur, por shih sa mirë i rri. Shih sa mirë i rri. Edhe pse i padukshëm. Të shofim tash, të shofim. Ë? Është fort. Do kisha dashtë t'ju shikoja ju të dyve sot Lori Në një dyluftim çunash Në një dyluftim çunash Call me by your name Ok, gati pra Kjo fjalë ka tre shkronja unë e zbuloj nga fundi në fillim Luan Olta kundra Altinit dhe shikojmë kush është më i zgjuar nga këta të dy R është Shkronja e parë. R. Shkronja e dytë për ju është Kujdes pra. Mund ta provoni edhe tani, nëse dikush do ta provojë. Tre shkronja mbaron me R. Shkronja e dytë për ju është U. Mur. Mur. Mur është e pasaktë. Oh, je. Kur? Çfarë? Kur? Kur, kur? Kur? Kot nuk e di, nuk isha. Është fjala gur, me të cilën mund të bësh një mur. Jo kur se i di që unë vë emra, emra të Jo të përveçëm emra të përgjithshëm. Kush të vjen? Mm -hmm. Gur gur bëhet mur. mur. Bravo. Bravo. por 0-0 deri tani, mur ishte përpjekje e mirë, por ishte gur. Okej. Okay. Kjo fjalë ka katër shkronja. Shkronja e parë për ju e fundit në fjalë është T. T. Shkronja T, zonja e zotërinj, mbyll fjalën. Shkronja e dytë për ju, që do të thotë e parafundit në të vërtetë. Në këtë fjallë me 4 shkronja gjithsej, mm -hmm. është K. K. Mbaron me K T. Ka katër shkronja gjithsej. I bie që të ketë një zanore aty? Po tani. Se ndryshe do ishte srrbk krrtish. Rna gurra. Pakt. Pakt është e pasaktë. Mos. Fjala ose shkronja e radhës është A. Altini ka qenë i saktë. Wow, Tini. pra, akt janë tre shkronjat e fundit. Takt. Takt është e saktë. Bravo, Olta. Takt si fillimi i taktikës, taktika e Oltës është pres. Dhe të dy pikë për Oltën. Shumë mirë. Okej. Okay. Kur nxiton ti Altin? Altini është tjetër lloj shpirti, më edhe pak. Është edhe më i ndërsyer kështu, më i hedhur. Është edhe Alvi fitues. Alvi fitues. 587 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Alvin. Takt. Bravo. Alvi. Alvi 587. Kjo është fjala me 5 shkronja. Shkronja e parë për ju është L. Shkronja e parë për ju zonja zotërinj është L. Nga fundi në fillim. Shkronja e dytë për ju është e. Pesë shkronja. Shkronja e tretë për ju. E këtu është momenti ku njerëzit zakonisht e gjejnë. Është mirë ta bësh numrin gati 069 20 70 222 Pastaj ta shkruash mesazhin dhe pum ta dërgosh Edhe emrin tënd, po Shkronja e tretë për ju është B. Është B. Pesë gjithsej mbaron me B e L. Tabel. Tabel. Oh. Është femërore. Po po po. Ishte gabimi im. Vaj tani dhe fillim. Unë zova shumë. Shkronja e katërt për ju është E. E bel E troppo bel E bel Po duhet edhe një gërmë pra se Nuk ka kuptim domethënë që të jo, Rri pafundësisht Atëherë s'vjen pafundësisht Shkronja e pestë për ju është rë Rebel Rebel Rebel E pe altin sa pa komula Se kishim më mirë. Rebel. Atëherë, 2 pikë për Oltën, 0 për Altinin. Kjo është fjala e fundit. Ka qenë shkronja O Shapi O Sheqeri. Kripa. Melsi është fitues për Rebel 762 mbaron numri fiton dy bileta. Bravo Melsi Rebeli edhe ti. Apo Rebele. Kjo është me gjashtë shkronja, shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është T. Shkronja e tretë për ju është S. Gjashtë shkronja. Sustë. Sustë ka pe pesë shkronja. Sustë pse? Pse nga trosh? Sustë. Të. Sustë. Sustë ka pesë shkronja. Pra, gjashtë shkronja mbaron me S T. Meqë unë nga Troja, po e nuk po ja quen Jo, mo, ça flet, seriozisht Ti nuk nga Troja e mund mi quen Në një të shëtë qik Në të shëtë luajnë e pak Seriozisht e ke? Jo, mirë, oke, okay, bashkë pas Ajo, të marrë pjesë, nuk fiton dot Ti do fitosh, prap Fjala që është skualifikuar, po duhet marrë pjesë dikush Atëherë, Jeri, ke ndonjë ide? Ja Olta jo, Gjashtë shkronja mbaron me S T ë Fjala është me gjashtë shkronja E katërta për ju është A Pra mbaron me ast. Unë e kam gjetur. Dakord, shumë mirë. Mos e thuaj. S'të intereson më Altin. Ast, Olta mbaron me ast. Trast. Trast është Jo. Trast. Ekzakt. Bravo. Bravo Olta. Të lumtë Altin. Je si një sustë. Po, sustë me, me dy S në mes, sus, sustë. Po. Një suspans. Dhe ai ka shumë gur, ka shumë mur. Oneda 268 ka gjetur e para trast, fiton dy bileta për. Megjithatë Altin ne do të bëjmë një pakt që do të kemi më shumë takt për herës tjetër.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 Po Blendi sot karakterizohemi me situata pa trafik, të paktën parashikohet që deri në orën 10 të ketë situata pozitive për trafikun, duke filluar me dy akset kryesore që nuk kanë probleme, është rruga e Kavajës, mm -hmm. është një shembull i mbarëvajtjes së trafikut që nga qendra e Tiranës drejt Kombinatit, përmend të gjitha kryqëzimet e trafikut. Po ashtu dhe nga segmenti i rrugës së Durrësit, që është më i rëndësishëm nga të gjitha akset kryesore se ka prurje dhe nga veriu i Shqipërisë, por më shumë lëvizja nga Durrësi drejt eh, Tiranës është në përqendrim të lartë. Për momentin nuk ka vështirësi fundi i autostradës, sheshi Shqiponja zona e Laprakës deri pranë rrethrrotullimit te Zogu i Zi, për momentin është i kalueshëm dhe pa probleme. Ndërkohë zhvillimet në Unazë Blen sot vijnë pozitive, duke filluar përmendur lëvizjen e unazës së sipërme rruga Bardhyl, që fillon nga kryqëzimi i farmacisë 10 deri tek fillimi i bulevardit Zhan Dark për momentin me një fluks të lehtë deri tek kryqëzimi i rrugës së Elbasanit. Pjesa tjetër dhe të dy skajet e unazës, siç është rruga Ferit Xhajko, nga farmacia 10 deri te stacioni i trenit për momentin kalohet me fluks të lehtë trafiku pa probleme, ndërkohë që krahu tjetër i bulevardit Zhan Dark zbritja e unazës drejt kryqëzimit me rrugën e Elbasanit ka trafik jo të rënduar, por i kalueshëm drejt kryqëzimit drejt aksit kryesor rrugës Elbasanit. Ndërkohë, rruga e Elbasanit dhe nuk e nuk e kuptoj domethënë nuk e kuptoj dot zgjidhjen a do zgjidhet ndonjëherë itinerari me trafik të rënduar nga kryqëzimi i rrugës Ismail Qemali deri te Unaza, është shumë problematike me trafik të rënduar. Ndërkohë, mund të devijojmë majtas në rrugën Papa Gjon Pali 2 për të dalë drejt bulevardit dhe zonës të Jansëve, mm -hmm. që spikat për normalitet, nga Sheshi Wilson të gjitha lëvizjet janë pa trafik, Dëshmorët e katër Shkurtit, Abdyl Frashëri, Sami Frashëri, ka pak fluks vetëm pranë urës drejtorisë policisë, ndërkohë dhe Sulejman Delvina përmisim lëvizjeje drejt urës Vasil Shanto. Ndërkohë unaza poshtë Muhamet Gjollesha, të gjitha kryqëzimet deri pranë fakultetit të inxhinierisë ndërtimit kalohet në të dy krahët pa probleme. Kështu që Blendi kemi mund të them parametra normal për lëvizjen e mjeteve për ditën e sotme. Thank you, faleminderit shumë, je shumë mirë. Je Eli Merolli, më në se mban mend, por uh, gjithashtu numrin e telefonit e ka 23 ose 24 55555 Eldi. Edhe i gatshëm për të na informuar çdo mëngjes, kështu që faleminderit. Atëherë loja e censurës miq të dashur për ata që e dëgjojnë për herë të parë është e tillë. Ne Shëndet Olta. Shëndet. Ehm, faleminderit. Marrim një klip Altini merr një klip nga njëri prej programeve me tematika dokumentare që flasin për shkencën, për ndonjë histori e të tjera, të tjera, mm. të tjera. Në këtë rast kam përshtypjen se ka të bëjmë me dietat e të ngrënit dhe është duke folur për një njeri i cili ha shumë nuk po them më tepër sepse është e qartë në klip. Dëgjoni pak. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spageti, perime, tortë, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Pra nëse e dëgjuat diçka atje qe censuruar, që i jep dhe emrin lojës. Zonja që bën tregimtaren ka përmendur një listë me gjëra që ai, mm -hmm. ne nuk e dimë kush është ekzaktësisht. Dhe çfarë është? Hante. Dhe çfarë është, po mund të jetë edhe një ari në kopshtin zoologjik, të cilit i hedhin makarona, pse jo? është njeri, kjo është ndihma. Është njeri, atëherë është ndihma e parë, miq të dashur është njeri. Wow. Faleminderit Altin për ndihmën e parë. Ë uh, dëgjoni pak edhe një herë listën e gjërave që ha ky njeri dhe mundohuni të gjeni ushqimin që Altini ka ngrënë nga lista e tij. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish spageti perime tortë ëmbëlsira hante gjatë gjithë kohës. Mish spageti perime pip ëmbëlsira tortë hante gjatë mos është diçka që i pëlqen Altinit po mendoj unë. Dhe ka dashur si ndoshta me nënndërgjegje t'ia marrë, duke ia bërë censurë atje. Mund të ishte, por jo, e pasaktë. Të pëlqen ty? Jo, më pëlqen, por jo nuk futet te preferuarat e mia. Okej, okay, dakord. Po ja, kjo është ndihmë. Kjo është dimë, të paktën e dimë, e dimë se çfarë është një gjë që ty të pëlqen shumë të hash, që s'është ajo. Okej. Okay. Dakord. Okej, okay, Tetë e 36 minuta në këto momente, Ola, kemi një fitues? Kemi fituesin e anagramës. Oh, yeah baby. Mm -hmm. Grykësia. Bravo. Grykësia është e saktë. Një prej 7 mëkateve. Po, 4 5 4 i mbaron numri Mirandës fiton orën nga Preciosa. Të lumtë. Bravo. Ndërkohë kilogrami i kokos është 1000 dollar. Pra, sa është ora? Kilogrami i kokos. Kokos, kokos. Ah, kokos. Tash do bënim paçe. 1000 dollar ka thënë Endri i pari 869 i mbaron numri fiton dy bileta. 1000 dollar pra siç njoftonte Artan Hoxha në njërin nga programet televizive të darkës në Ekuador tha ai është me 1000 dollar kilja. Kilogram. Edhe mendoj se është një investim shumë i mirë nëse do ta shesësh pastaj kilen me, domethënë kështu, por duhet të futesh në aktivitet kriminal, po. Po duhet edhe të dish ta presësh pastaj. Po, po. Vijnë ta presin ata çunat që e presin mirë. nuk e di, nuk e di. Por uh, Ka patur edhe një zhvillim tjetër nga aktualiteti për të cilin unë mund t'ju bëj një pyetje, t'ju jap dy bileta, një çift biletash për të parë filmat që fituan çmimet Oscar më të dashur dhe tundën të dielën në Los mhm. Angeles mm -hmm. bashkë me Jimmy Kimmel. The Shape of Water, Call Me By Your Name dhe Martesa, film i regjizores kosovare Blerta Zeqiri. Blerta Zeqiri. Mhm. Mm Shqiptare e Kosovës Blerta Zeqiri ka një film që quhet Martesa, Martesa të cilin Lori thotë që duhet patjetër me e pa. Duhet. Apo Lori. Po, po. Në 21:20 është ditën e premte. Orari shumë i mirë. Shikon Martesën e Blerta Zeqirit dhe pastaj shkon në një klub. Bravo. Që shikojmë filmat Shape of Water, Call Me By Your Name dhe Martesa. Dhe Martesa e Blerta Zeqirit. Ëm um, Pyetja për ju tani është kjo. Dje zoti Rama ka pushuar nga puna një drejtor të rëndësishëm. Mos. Drejtorin e cilit uh, institucioni pra. Ka përjashtuar që ishte një djalë i ri me sa pashë unë nuk e njoh apo e ka hequr nga puna po për nuk e di. Tashi kot s'të heq njeri. Për zullume ma merr mendja, po. Nuk është se është bërë publike. Ëm, ehm, um, është hequr për këtë arsye. Dyshimet janë Mirë, dyshimet. Sepse domethënë ideja është këtu. Se s'dua të them se çfarë detyre ka mhm, pasur ai, po. Me sa duket ose dyshoj unë që ideja është që ka dashur të përfitojë nga detyra. Përveç rrogës, pagës, të marrë një gjë më shumë. Ndoshta. Por gjithsesi s'do ta ketë më këtë shans sepse është zëvendësuar nga një nga vajzat që punonin në kryeministri direkt dhe më duket se edhe pse raportimet në shtyp kanë qenë disi të paqarta se ka ndodhur gjatë një mbledhje në sallën e hartave thonë gazetat. Është ajo salla që ka ato muralet me hartat e vjetra europiane. Ndërkohë që kanë qenë atje dhe 12 të tjerë të paktën. Në mos më shumë. ë uh, koleg të këtij personi të hequr nga mm. puna. Edhe ndoshta ka ndodhur aty në sy të tërëve domethënë. Menjëherë. Po. Sikur të themi ty Lori tani, Lori. Gjithsesi. Zoti Rama ka thënë se ata që bëjnë zullume, po e perifrazoj pak këtu, do t'i përndjeki personalisht dhe individualisht. Ata që bëjnë punë të këqija, domethënë. Sepse kostot i merr Rama, e ke parasysh për të gjitha këto. Nejse ë uh, Beyoncé do të vijë tani me XO në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Ora është 8:40 minuta. Ju jeni të mrekullueshëm. Mirëmëngjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Në Club FM në 104 Uf, edhe në ekranin e Klan Plus Edhe në ekranin e Klan Plus, por duhet që të japim tani fituesit që kemi deri tani, jepi Olta Uh, drejtori i përgjithshëm i punësimit. Drejtori i përgjithshëm i punësimit pra është personi i pushuar. Mm -hmm. Kjo An... është e vërtetë? Është Ergysi 007 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Ergys më vjen Bravo. shumë mirë për ty. Që fitove? Nuk e di si e kishte emrin ky djali, po që u hoq nga puna. U hoq nga puna. Po. Hmm. U hoq nga puna. Mm. Urime zemër. Për shkak që Kim Kardashian i ha makaronat si E pashë dhe unë ato. Si kryeministre. Si kryeministre e ardhshme. Sa vani fati mirë dhe për. Mirë, ashtu ha ato. Ngrëni o zot. Ka lezet po, jo, olla. Më tash sa ashtu thithën. Okej, okej. Urdhëro Olta, unë do të themi të ham, jo të thithim. Sikur s'i keni thithur dhe makaronat edhe ju. Ë për tani. Okej, po ta jap. Si kamerdare shpëtimi. Për batakët ku e fut veten në radio. Atëherë, çuna dhe goca. Do të bëjmë raundin e fundit tani, është Olta kundra Lorit. Mezi po e priste Lori. Unë po prisja që ky raund do të bëhet jo me fjalë, por me shpulla dhe do të jetë Olta kundra Lorit me shpulla. Kush duron më shumë? E kam të humbur. Okej, okay, mirë. Dakord, e bëjmë ashtu me fjalë. Ju mund të merrni pjesë në lojë, japim, japim një dhuratë, çfarë japim një dhuratë? Nga Electronic Line. Një dhuratë nga Electronic Line për fituesin e parë. Kjo fjalë ka tre shkronja e para për ju është T. Tre shkronja e para për ju është T. S'e them dot. Shkronja e dytë për ju është I. Mit. Mit është e pasaktë, më vjen keq. Mit është e pasaktë. Olta do të gjesh vetëm një gërmë, fiton Okej. Okay. E që që që që që. Thuaj pas ose ose hap kraun. Fit. Fit. Nuk më vjen as. Fit, je shumë fit. E kam mësuar keni cakon në Angli, më që ka shumë fit kjo. Ë Jo, fjala është vit. Wow. Vit, vit. Si një vit i tërë mm -hmm. që ti deshe ta thoshe. Kemi tani fjalën e dytë, kujdes. Me vëmendje, me vëmendje këtu. Ka katër shkronja, e para për ju është D. E para për ju është D. Fjalët jepen nga fundi në fillim, nga fundi në fillim. E para për ju është D, e dyta për ju është N. Katër, gjithsej. Ka ka kujdes, ka katër gjithsej mbaron me N D. Fund. Fund është pasaktë, më vjen keq. Wow. Fund është pasaktë. Fjala ka katër shkronja, e treta për ju është e. Net. Mbaron me e n d, Lori. Dhe mbetet një fja, një shkronjë për t'u zbuluar. Vend. Vend është e pasaktë. Oh. Jo. Fjala është mend. Uh. Mend. A më lërë, mirë u nguta, po dhe ti e? Kjo fjalë ka 5 shkronja. E para për ju është ë. E dyta për ju është t. E treta për ju sh Olta Pra mbaron me sh, t dhe ë Kashtë Ata që duan të luajnë mund t'i dërgojnë përgjigjet e tyre për fjalën tjetër se kjo u gjet është kashtë Fjala është kashtë, bravo Olta, je tre pikë para. Mhm. Mm Kjo është e fundit 6. Sa kam? 4 kam këtu? 3 Olta. Ke 3. Shtatë, shën an dhe kën. Vetëm 3. Okej. Kjo fjalë ka 6, e para për ju është n. E dyta për ju është a. 6 shkronja. Mbaron me a dhe n. Shkronja e tretë për ju është P. P. Tulipan. T U L I Janë 4 oh. plus pan shkon me 7. Tulipan ka 7 shkronja. Mbaron me pan, por nuk ka tuli. Kujdes. Olta ka 3 pikë. Lori, nëse zbuloj dhe një shkronjë, ti gjithashtu do të kesh 3 pikë. Mhm. Shkronja e radhës është A. Bravo Ina. Shkronja e radhës është A. Lori. Ose. Nëse flet tani do barazosh. Nëse unë jap edhe një shkronjë, nuk ti, barazon dot. Ti vet Lori. Pra ka gjashtë shkronja gjithsej Lori dhe mbaron me A P A N. me Apan. O më Lori. Prit një moment, një moment, një moment. Ja Lori ka marrë. Ne presim një vit. Apan me Lori është për çuna. Vazhdojmë fjalën tjetër urgjent. Gërmën tjetër. Gërmën. Thuaj gërmën. Nuk fiton dot më. Po S'ka asnjë presion tash këto ky presion. Po ka kohë, çdo gjë. Mirë, atëre, le të lëm 10 sekonda pa presion ju lutem asnjë fjalë. Ngri muzikën atë. Ka gjashtë shkronja gjithsej Kemi zbuluar 4 Janë A, P, A, N Duen dy gërmat e para Që Lori të barazojë lojën Gjithë me hatër, gjithsesi Ja, duhet dhe një gërmë tjetër, s'ka Ose çuna. Hey, sa klubi i mëngjesit do ta fitoj për sot. Bravo, qoftë se bëhet shumë e gjatë. Duket sikur bëjmë vetëm atë lojën gjithë emisionin. Ina 733 ka thënë Trapan e para fiton dy bileta për Cineplex. Si më Lor trapani? Po s'të vjen, mos s'të vjen. Po ku e ma menjen më Lor? Ku e ma menjen? Menjen te trapani më lale. Te pas pak. 8:54 minuta miq ne jemi në klubin e mëngjesit çdo ditë me ju nga 7 deri në 10. Loja e censurës është kjo që Altini na prezanton tani, një klip i vogël nga njëri nga programet dokumentar ku ai ka fshirë një fjalë që duhet ta gjejmë. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spageti, perime, tortë, ëmbëlsira. Bing si qeni, bing si qeni. Abraham, tregoj pak. Oh. Ça kanë thënë, Olda? Zarzavate, sallatë. Bamu sa një unë, se. Të kripura, fast food, fruta. Kështu kanë thënë, ha? Jo, jo s'e keni gjetur. Torta, pizza. Çfarë i pëlqen të hajë kësaj bishe që ha gjithçka? Drejtorin e punësimit. Jo, jo, Drejtorin e punësimit e kanë gënë. Në ishte për tjetër. Në ishte për tjetër, më falni. E kanë hequr nga puna. Po pse hoqën këtë më vonë? Nuk e di më zotri, e kanë heq. E më boll tani. E kanë hequr uh... ndryshoi parti. Artur Miçko ose Micko, diçka e tillë. Ë, uh, më duket se ka qenë një herë në studio. Ka qenë në studio, po. Mm. E prandaj thosha unë që pra, kam të të pa. Ka folur këtu tek ne për punësimin. Bravo. E kuptova. Si s'ka turp. E paskan ngrënë nga ne domethënë. Po unë thosha se ku e kam parë këtë. Po këtu duhet si tani mirë. Po. Pse kanë nis nga puna këta? E po tani. Mirë, okay. Nëse do të jap një shans mm. turi mund të vish prap këtu në studion ton. Do të thotë, ne nuk të heqim nga studio. Ëh, dhe sqarohemi pastaj. megjithëse ndoshta s'ka asgjë për të. Por uh, si të dojnë. Por duhet të gjeni pra se çfarë Altini ka fshirë në atë klip miq të dashur 069 20 70 222, çfarë është fjala e fshirë? Dëgjoni edhe një herë. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spageti, perime, tortë, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Okej. Okay. Do... Grykësia pra është çfarë e karakterizon ata. Sykarig që e kishim sot. Ndërkohë Olta. Urdhëro. Çfarë mund të të lë një porosi? Mund të të bëj një pyetje nga aktualiteti që të ma ashtu? Po, më pse jo? Në cilin kryeqytet europian kanë shpërthyer protestat momentin kur një ish Oficer i policisë në kohën e monizmit atje. Mhm. Mm është marrë për një detyrë të re, është dhënë një detyrë e rëndësishme. Dhe populli ka shpërthyer në protesta. Sepse një ish polic i regjimit të kaluar ka marrë një detyrë të rëndësishme sot dhe në këtë qytet mm -hmm. europian kanë shpërthyer në protesta. Që do na zbulon diçka. Për atë që s'ka dëgjuar asgjë për këtë për shembull, ka qenë duke u marrë me punën e veta, që ky qytet ka përjetuar dikur komunizmin, monizmin, sepse është, kjo është çështja. Ka qenë ish, ë? Nëse okay. Dhe kërkuar pak kontakt siç me njeri, njeri s'më shef në botë 069 20 70 222 në të cilin do të ekspozojnë mbi 130 kompani prestigjioze. Gjithashtu, gjatë panairit Horeca, do të ndiqni kompeticionin e parë ndërkombëtar për kulinari, Alb Cook Fest, si edhe konferencën e dytë kombëtare të hotelerisë dhe turizmit. 3 ditë panair, 3 ditë midis profesionistëve. Çfarë do të bësh po të kesh miliona? Udhëtime? Qejf? Apo çmenduri? Bëj ç'të duash me miliona, sepse me biletat më të reja gërvishtëse, milioner për një vit, mund të fitosh deri në 100.000 lekë çdo muaj për një vit rresht, për t'i shpenzuar sipas dëshirës. Më shumë se 32 milion lekë çmime fituese. Plot 8 shanse për të fituar në çdo biletë. I gjeni në të gjitha pikat e shitjes nga Lotaria Kombëtare. E ardhmja është një mënyrë e re udhëtimi, eksplorimi, transformimi, argëtimi. Por që ajo të jetë e sigurt dhe komode, ju duhet të udhëtoni me Skoda Karoq. Eja dhe zbulo një mënyrë të re jetese, vetëm tek Porsche Albania. Marsi sjell ditët e outletit në Ring. Prej datës 7 deri në 11 mars, përfitoni deri në 80% ulje në dyqanet tona. 5 ditë outlet, 5 ditë me super ulje në Ring. Çfarë prisni? Nxitoni të kurseni me blerjet në outlet. Aktivitete dhe surpriza pafund ju presin gjatë festave të marsit në Ring. Pranvera vjen plot lule, por edhe plot oferta festive në GoTech. Ndaj ne, ofertat tona i kemi konceptuar enkas për ju. Deri në 18 mars, oferta pa fund në çdo kategori. Përfito nga lavastovilja Candy me 5 vite garanci, klasi A+, 36990 lek. si dhe 41% ulje për fshesë korenti Hoover, 1400 watt, 7690 lek dhe ka akoma. Me IuteCredit bëj tëndin çdo produkt për vetëm 15 minuta dhe vetëm me një kartë identiteti. GoTech, më e mira është këtu. Biznesi yt meriton më të mirën. Biznesi yt meriton Nova. Arredoni me Nova produkte profesionale si karrige, tavolina, ndriçues dhe aksesorë të shumtë që do transformojnë biznesin tuaj. Ata që duan më të mirën, arredohen me Nova. Për më shumë informacion, vizitoni showroom-et tona ose novacontract.al. Nova, lideri i arredimit. Ora 9:01 minutë. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje të gjithëve, ju njoh me lajmet e orës 9. Sot në të gjitha trevat shqiptare festohet 7 marsi dita e mësuesit. Kjo festë kombëtare nisi njëqind e njëzet e tetë vite më parë, më shtatë mars një mijë e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë, pasi në Korçë u hap mësonjtorja e parë e shkollës laike shqipe. Që nga ajo ditë, shtatë marsi festohet në Shqipëri si Dita e Mësuesit, për të përkujtuar atë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike. Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit thotë se sot dhe nesër prurjet në lumenj do të rriten jo vetëm për shkak të reshjeve, por edhe si pasojë e shkrirjes së dëborës. Sipas llogaritjeve hidrologjike, më tetë mars rritet rreziku i zgjerimit të hartës së përmbytjeve në zonën e Nënshkodrës. Rritja e niveleve në pjesën e ultësirës së Shkodrës do të varet edhe nga shkarkimet e kaskadës në lumin Drin. Reshjet intensive të shiut gjatë pasdites së djeshme kanë sjellë daljen e lumit Ishëm nga shtrati. Për pasojë janë regjistruar përmbytje në fshatet Murqinë dhe Mallkuç të Fushë-Krujës. Niveli i ujit në fshatin Murqinj ka shkuar deri në një metër duke ua bërë të pamundur banorëve daljen nga banesat e tyre. Raportohet se janë rreth 30 banesa të rrethuara nga uji, ndërkohë dhjetëra hektarë tokë bujqësore gjenden sërish nën ujë. Ministri i Jashtëm i Sllovakisë, Ivan Korçok, gjatë vizitës që realizoi në Tiranë, premtoi mbështetjen e vendit të tij në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Korçok tha se Vetingu në drejtësi do të ishte një nxitje në këtë proces. Ndërsa, ministri i Jashtëm shqiptar Ditmir Bushati thekson se me Sllovakinë po negociohen dy marrëveshje në fushën e doganave dhe mbrojtjes së investimeve. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM.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 Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është 9:07 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 ekranin e Klan Plus, mirëmëngjes Tinçe, s'ka problem. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Kemi fitues për të dhënë fillimisht? Po, më kanë mhm. thënë në uh, Prag. Është Ervini 620 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Po për censurën? Jo, e dëgjojmë edhe një herë. Jo. Jo, jo. Është një lubi i vërtetë. Dikush e ha shumë, nëse kam mm -hmm, kuptuar mhm, unë. Mm -hmm. Gjithë atë gjë. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spageti, perime, tortë, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Çfarë kanë thënë Olta? Hante bukë, mm -hmm. fruta, bulmet, qumësht, çokollata. Asnjëra prej tyre? Peshk. Ja, Altini s'i pas ndihmë. Një ndihmë mm. e ri që në fakt pavarësisht se çdo gjë hahet, mm -hmm. por fjala që është vendosur aty nuk hahet. Por uh -huh. pihet. Oh. oh. Kaq pra kaq. Ndihmë jo e vogël pysh. Bravo Tini, e dëgjojmë edhe. Falë valla. Kujdes Lori. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spageti, perime, tortë, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja ndërkohë unë dua t'ju tregoj për një vajzë nga Britania është artista e ka emrin Ana Bullus dhe ka një mision në fakt misioni i saj ka të bëjë me çamçakëzat që ne përdorim dhe i hedhim pastaj kudo nëpër rrugë apo në ambiente të ndryshme dhe Ana ka menduar diçka shumë interesante sepse ajo përveçse është dizenjuese e mirë uh, merret edhe me me kërkime shkencore. Në të njëjtën kohë dhe çfarë ka bërë është që ka krijuar një një kosha me ngjyrë rozë të vendosura në Britaninë e Madhe me idenë që të gjithë njerëzit që përdorin çamçakëza t'i vendosin aty. Pra në momentin që lodhen së përtypuri, t'i heqin dhe mos t'i hedhin nëpër rrugë, por t'i hedhin pikërisht në këta kosha. Se pse e ka bërë të gjithën këtë sepse sipas Anës, çamçakëzat mund të riciklohen. Madje ajo ka krijuar disa prej punëve të saj me çamçakëz Dhe bëhet fjalë Olta, kjo ishte shumë e bukur. 20% ajo materialet që ka përdorur janë prej çamçakëzve që ka mbledhur dhe ka krijuar këto gotat klasike të kafeve, që ti mm. merr me mhm. vete dhe ikën dhe nuk e ka të ulesh në një kafe, po, por e po, merr me po. vete. Ajo i ka bërë në ngjyrë rozë duke përdorur çamçakëzat që ka mbledhur në Britaninë e Madhe, madje madje këpucët prej llastiku apo çizmet e llastikut që ne përdorim, ajo pikërisht ka përdorur çamçakëzat për t'i krijuar këto Me sa duket, unë nuk e dija këtë gjë, por është çamçakëzi është diçka që mund të riciklohet dhe që mund të hyjë në punë më së miri dhe duke qenë se njerëzit harxhojnë në të gjithë botën miliarda lek për të blerë çamçakëzat dhe më pas i shpërdorojnë ato duke ndotur ambientin, Ana ka menduar që pikërisht t'i mbledhi ato është një nisëm e re, një ide shumë e bukur, shumë e bukur. dhe më pas i riciklon duke bërë edhe shollën e këpucëve, për shembull. Bravo. dhe mund t'i bësh me ngjyra nga më të ndryshme, duke qenë se çamçakëzët kanë ngjyra të ndryshme, ajo ka krijuar një palë këpucë Olta me uh, gomën prej ngjyrë rozë nga çamçakëzat oh, dhe pastaj i ka dizenjuar në ngjyra të tjera. Por është një ide e bukur, një ide fantastike mendoj unë, kështu që ndoshta duhet të marrim pak shembull dhe të bëjmë të njëjtën gjë ku i dihet. Dhe t'i bëjmë gjëra të riciklueshme, pra, mm -hmm. nga goja çohet te këpuca. Po ideja është që të gjithë ne përdorim uh, qoftë qese plastike që vazhdojnë të përdoren akoma apo gjëra të tjera siç janë gotat dhe nuk i riciklojmë por thjesht ndotim ambientin ku jetojmë. Sepse Ideja jemi... është le t'i marrim këto dhe t'i shfrytëzojmë për diçka më të mirë. Po Altin, t'i riciklojmë pra. Jo pra këtë po thoja, jemi hmm. të papërgjegjshëm. Është vërtet. Mirë, dëgjojmë në këtë moment çfarë? Çfarë ke përzgjedhur? Ë uh, Rita Ora And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ora shënon 9:14 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes të gjithëve. Unë kam kënaqësinë të kem në studio Klodia Nakeco, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Dhe Ariola Basho, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Të dyja aktore, por keni ardhur për një mision të përbashkët. Lista është shumë e gjatë, por unë do të nis me ju të dyja sepse bëhet fjalë për tragjedinë e Macbethit e Shakespeare-it, por vjen për herë të parë nga regjisori Kled Kabeçiu, do të jetë në Teatrin Kombëtar këtë fundjavë, fillon Lista është shumë e gjatë, do t'i themi pak më vonë dhe uh, artistët e tjerë sepse janë shumë të tjerë dhe po. shumë të njohur, është një punë shumë e madhe, por fillimisht më tregoni pak cili është roli juaj. Ne jemi magjistricat. Dhe besoj që është edhe Niada, jeni tre. Është Niada mm -hmm. Saliasi, e cila sot uh, kërkon ndjesë nuk nuk mundi të ishte këtu me ne, se nuk e përshëndesim. Ne shikon. jemi tre veta në një, kështu mm -hmm. që Ariola unë edhe Niada jemi pjesë e magjistricave të cilat të themi bëjnë profecinë për Makbethin, se çfarë do të ndodhë me Makbethin, çfarë duhet të bëjë Makbethi, kujt duhet t'i ruhet Makbethi, mm -hmm. dhe si shkon gjithë historia e kësaj tragjedie shekspiriane. Di që keni pasur uh, një punë shumë të ngjeshur për të sjellë mm -hmm. Makbethin të premten. Mm -hmm. uh, si jeni ndjerë ju personalisht? Ariola një herë dhe pastaj Klodi. Uh, është një punë prej 3 muaj e gjysmë, mm -hmm. domethënë që kemi filluar që në fund të nëntorit, finalizohet të premten, është një kohë shumë e gjatë, natyrisht. Uh, gjatë gjithë kohës është bërë një punë rigoroze, le të themi, e me hapat ngadaltë, jo e përshpejtuar, domethënë kemi pasur gjithë kohën e mundshme mm -hmm. për të arritur në finalizimin e të premtes. Jemi ndjerë shumë mirë, të treja sidomos, kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë, Ne e kemi konsideruar si tre motra, jo tre magjistrica me njëra tjetrën dhe kështu i thërrasim dhe njëra tjetrës. Është i vështirë ky rol që keni marrë sepse është tre në një. Është i vështirë ndryshe me rolet e tjera. Është trajtimi i regjisorit i tillë faktikisht sepse na ka bashkuar të trejave, kështu e ka mhm. parë dhe besoj se është shumë mirë Është një zgjedhje shumë e mirë. Këto janë magjistrica e parë, e dytë, e tretë. Siç e tha edhe Klodi, profecia e tyre sjell edhe ndryshimin dhe vazhdimësinë e ngjarjes, mm -hmm. duke filluar me Macbethin. Dhe kjo, kjo mënyrë që ka zgjedhur Kledi për mua është Shumë e duhur dhe ne pa dyshim ju do ta shikoni dhe ju. Dhe vjen ndryshe, sepse Macbethin të gjithë e njohin, mhm. por këtë herë do të ketë ndryshime, kam përshtypjen apo jo Klod, sepse është bashkimi i teatrit klasik grek dhe atij bashkohor. Po, po. Mhm. Ëh, çfarë mund të zbulojmë diçka pa e prishur surprizën? Pa e prishur surprizën është imazhi do mhm. do të bëjë shumë përshtypje dhe do shokojë. Ëh, skenografia është pothuajse bosh. Ëh, Megjithatë, çdo gjë duket sikur ka funksionin e vet. Muzika është, sjell efekt. Ëh. Mm grimi sjell efekt. Dhe do do që te lëvizja, që te mënyra e e gjuhës së trupit të këtyre personazheve, gjërat janë një çik ndryshe nga ç'janë në realitet. Atë që kemi parë deri tani. Ëh. Mm po. Është paksa surreale. E megjithatë brenda kësaj surreale së ëndrrës përrallës, mm -hmm. prap diskutojmë për atë Macbeth dhe për atë Lady Macbeth, të cilët vazhdimisht uh, luftojnë për pushtet dhe për të qenë uh, liderët uh, ndoshta dhe të pamerituar. Mm -hmm. Pa me, pa diskutuar për çmimin dhe për se sa e shesin shpirtin e tyre për të marrë këtë gjë që duan. Dhe kjo gjë sjell një lloj angështie që do ta, në fakt i flet edhe kohës, mm -hmm. sepse gjithmonë e më shumë shohim njerëz të cilët janë të etur për pushtet, për para, lakmitarë, që vazhdon të jetë akoma. Që vazhdon të jetë shumë koherente, mm -hmm. domethënë. Po do do ta shihni të sjell gati gati në në, në evidencë me, me ndjesitë njerëzore aty në do më si spektator. Okej. Okay. Atëherë, në rolin e Lady Macbeth është Luli Bitri. Mm -hmm. E përshëndesim. Në rolin e Macbethit është Indrit Çobani, në rolet e tjera janë pastaj Arben Derhemi, Neritan Liçaj, Laert Vasili, Suela Bako, Egla Ceno, Klodiana Keco që e kemi këtu, Elia Zaharia, Adelina Muça. Jo, Elia Zaharia, jo. Jo. Është keq. Te kjo lista që ka po. gabim atëherë, nuk është? Gabim. Okej. Okay. Është Niada Saliasi. Është Niada në vend Edhe jemi kështu ka ndonjëherë harrojmë edhe veten. Harroni edhe si si quheni vetë ndonjëherë. Që të pjesë. Ma gjithë sa të po ka pasur personazhi. Kështu që jeni në rregull me këtë pjesë. Ka pasur ndonjë moment të sikletshëm gjatë provave ose diçka që nuk ka shkuar siç duhet dhe më po, pas. Po, unë nuk kam për të bërë më kurr. Çfarë? Kurr më një personazh që është pjesë e tre vetave. Ëh, kjo është hera e parë dhe e fundit. Kjo është kategorike. Që në që kur kam mbaruar shkollën Akademinë e Arteve mm -hmm. për akt, për aktrim. E deri më dje, po, uh, unë nuk kisha pranuar të bëhesha pjesë e një grupimi, kori i themi ne, po, në thonjza. Mm -hmm. Uh, është gjëja më e vështirë që unë do kem ndonjëherë rastin për të dëshmuar në skenë, sepse duhet të jesh uh, me të gjitha shqisat të mprehura në mënyrë mm -hmm. sepse ne flasim në të njëjtën kohë dhe duhet që absolutisht të të, të jeni në sinkron me njëra po, tjetrën. Po, sinkron me njëra tjetrën, lëvizjet sinkron. Vëmendja është jashtëzakonisht shumë e, domethënë unë seriozisht nuk besoj se do ta do ta bëj më në jetën time këtë gjë. Megjithatë kjo do jetë një eksperiencë e bukur, pavarësisht vendimeve. Se ndonjëherë duhet të ndodhin disa gjëra që ndoshta edhe të është një sfidë. Mhm. Është një është ishte një mrekulli, por besoj se mjafton me këtë mrekulli. një herë mjafton. Po për ty? Për mua nuk është shumë e vështirë. Mua më pëlqen kjo, që jemi të treja në një dhe gjatë gjithë kohës jemi sy e vesh. Shumë e bukur, sa tonat po janë. Është e vështirë. Është e vështirë, është e vështirë, po kjo është e bukur. Edhe gjatë gjithë kohës jemi sa herë që do futemi në skenë, Duhet t'i përsërisim me njëra tjetrën dhe gjithë kohës jemi vigjilente, shiko se si e kemi këtë lëvizjen dhe kur do ta themi me një frymarrje apo me dy frymarrje si e kemi, shiko se harruam këtë, ato, mm -hmm. tani janë provat, jo, normalisht që të premten duhet të jetë ezauruar. Dhe jo, nuk i them të gjitha, është shumë pak kaq. Okej. Atëherë, shfaqja do të jetë premiera të premten në çfarë ore? në orën 19 në Teatrin Kombëtar. Kombëtar dhe nga e premtja do të jetë pastaj të shtunë të diel dhe, dhe pastaj fillon të mërkurën nga e mërkura në të diel. diel. Okej, okay, super. Gjithmonë në orën 19. Nuk ndryshon kjo pjesë. Goca shumë faleminderit që ishit këtu. Shumë shumë suksese. Ne do vijmë ta shijojmë. Macbethi ndryshe këtë herë. Po, faleminderit. Keni dëgjuar për barishtet e karrotave? Janë ato bishtat e gjatë që formojnë një mburojë të gjelbër mbi karrotë. Shumë prej konsumatorëve preferojnë t'i shkulin ato me shpresën që karrota do të peshojë më pak. Por arsyeja është e gabuar. Barishtet duhen hequr nga karrota për të zgjatur jetën e saj, sepse këto barishte ndihmojnë në tharjen e parakohshme të karrotës. E megjithatë, barishtet nuk duhen hedhur. Kur të blini karrota, zgjidhni në ngjyrë të gjelbër të ndezur, sepse në këtë mënyrë shija e tyre do të jetë tepër e freskët. Studimet kanë treguar që këto barishte nuk janë toksike dhe janë të sigurta për t'u konsumuar. Vetëm duhen larë mirë me ujë të bollshëm për të larguar dheun dhe spërkatjet e shpërndara përmbi to. Shija e këtyre barishteve është pak e thartë dhe sigurisht që të kujton barin, por teksa e përtyp do të ndjesh shpërthimin e një ëmbëlsie karakteristike, ja cilat janë vlerat shëndetësore të barishtes së karrotave. të pasura me vitaminë C. Duke qenë se përmbajtja në vitaminë C është 6 herë më e lartë se e rrënjës, konsumimi i barishteve së bashku me ushqime të tjera fuqizon sistemin imunitar. Për më tepër, ato mund të ndihmojnë organizmin të luftojë të ftohtin dhe kollën dhe t'i japë lëkurës suaj shëndetin dhe shkëlqimin e munguar. Burim i pasur klorofili. Klorofili përmban një sërë përbërësish të rëndësishëm që parandalojnë rritjen dhe zhvillimin e tumoreve. Barishtet e karrotave kanë aftësinë të parandalojnë rritjen e qelizave tumorale. Kanë ndikim tek veshkat. Klorofili tek barishtet stimulon fluksin e urinës duke ndihmuar në detoksifikimin e organizmit dhe në filtrimin e veshkave. Në këtë mënyrë luftohet formimi i gurëve në veshka, por edhe stimulohet shkrirja e gurëve ekzistues. Siguron shëndetin e mirë të zemrës. Përfshirja e barishteve të karrotave në dietën tuaj siguron shëndetin e mirë të zemrës. Këto barishte janë të pasura me kalium. Vetitë antioksiduese ndihmojnë në rregullimin e tensionit të gjakut dhe mbrojtjen e zemrës. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Përmbajtja e lartë e magnezit ndihmon në tonifikimin, kontraktimin dhe qetësimin e muskujve. Vitamina K nga ana tjetër rrit densitetin e kockave. kockave. Barishtet e karrotave kanë një përmbajtje të ekuilibruar të magnezit dhe vitaminës K dhe, si rrjedhojë, forcojnë kockat dhe nuk lejojnë shfaqjen e osteoporozës. Konsumimi i barishteve. Pavarësisht shijes së hidhur, përmbajtja e tyre krokante i bën ato të mira për t'u ngrënë të gjalla në sallatë. Por nga ana tjetër, këto barishte mund të përdoren së bashku me karrotat për lëngje. Mund t'i përzieni me fruta të ëmbla si mollët apo bananet në përgatitjen e lëngjeve të plota të frutave. Barishtet mund të shtohen në supa të ndryshme si dhe në gatime të tjera të skuqura. Këto barishte mund të transformohen në çaj për të përmirësuar funksionet e vet. Të lumtë. Po censura? Atëherë, jo. Uh, jo, me censurën s'kemi iri, po ne do e përsërisim. E përsërisim pra, edhe një herë. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spageti, perime, tortë, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Uh, hante supë, hante kos, jo, uh, jo, jo. kola, verë. Jo, no. Coca-Cola. Unë kam dhënë një ndihmë shumë të madhe, kështu që ti ke thënë pika. Jolta. S'ka nevojë ta përsëri. Lëngje qumësht çaj. Jo, jo, jo, jo, jo. Vajra. No. Dhjamra. Rrite dozën, ë? Jo. Lëng frutash, pije alkoolike, birrë, shampanjë. S'ka. No. Mm, nuk ka. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Çfarë dhuratash kemi dhënë? Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy bileta për në Cineplex. Po të doni, i shtojmë edhe një dhuratë nga Electronic Line. Çfarë kalori që nuk e di? Një rast që është marrëdhënie me Altinin. Oh, ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spageti, perime, tortë, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Ndërkohë një histori vjen nga një zonjë 49 vjeçare, ajo mhm. jeton në Arizona, e ka emrin Nancy Jones. Ë uh, ka qenë e martuar Altini prej shumë vitesh, prej 25 vite, është martuar me uh, ish po them të dashurin që ka pasur në gjimnaz sepse u shkëputën një farë kohe dhe pastaj u lidhën prapë dhe u martuan. Por pse vjen historia e kësaj zonje nga Arizona? Sepse pas 25 vite martese i ka dhënë fund martesës së saj. Uh, I është dashur shumë kohë sepse ka 4 vite që shkon në gjykatë dhe pas 4 vitesh Ka marrë divorcin. Kjo nuk zuri mend te ndarja e parë gjimnazit. Po po 25 vjet. Për të ndarë prapë. Kujtohet atëherë se s'u ndan kot. Po. Martesa të lumtura që zgjasin dhe 50 vite edhe gjatë gjithë jetës, ka dhe martesa që prishen. Sikur janë rralluar një çik këto, ke vënë realisht po. martesat të gjata, e vërtetë Olta. Ndodhin shumë shpejt tani. Megjithatë, Nancy nuk ndihet fare e dëshpëruar nga divorci i saj, madje ditën që është divorcuar, që ka ndodhur para. U martua me një pemë. Jo, nuk u martua. Jo, jo, me bazurin. Ka organizuar një uh, festë të jashtëzakonshme, ka ftuar gjithë uh, miqtë e saj në shtëpi dhe kanë kaluar momente nga më të bukura. Ishte kështu Free, domethënë çdo gjë. U lirua nga çdo gjë me pak fjalë. Kishte koka, kishte kola e kështu gjërash. Çdo gjë, Olta, madje kanë luajtur edhe lojën pinjata, një nga lojërat më të preferuara kur ah, je në nerva, por në këtë rast ajo ka mbushur një tullumbace të madhe me bojë dhe fustanin e nusërisë e ka vendosur poshtë Dhe të gjithë që filluan të çanin pra paska bërë art tullumbacen e ka ngjyer edhe fustanin me ngjyra nga më të ndryshme. Paska bërë art. Ka bërë edhe një art në kohën e saj të lirë edhe kur festonte për uh, prishjen e martesës së saj pas 25 vitesh. Çfarë është kjo? Ora shënon 9:47 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes dhe ju në studio. Tini Olta Lorenca. Jeni gati për një lojë të vogël? Po jemi pra në me zopë pra. pres. Jemi jeri. Atëherë kë kam parë unë, mund të luani dhe ju të dashur miq duke dërguar mesazhet tuaja në 069 20 70 222. Nis Altini me pyetjen e parë apo Olta? Duke qenë se është Olta. Si doni? Atëherë Andrea nga Fieri na do shumë. Faleminderit. E përshëndesim, mirëmëngjes. Ë ti ke parë një mashkull? Po Olta, e saktë. Aktor. E saktë edhe këtu. Oh. 40 e lart. E saktë. Wow. Me thinja. Bravo Olta. I madh, trup madh. Mm, jo, nuk do thosha. Vazhdo Loro ose Tino. Tini, Tini. Atëherë është uh, i imët. Po, po them normal. Ishte 50 e lart Jeri? Po. Është aktor i teatrit kombëtar. Lori pak ritëm. ritëm. Ku ke ritmin tash unë. Aty e hutove fare Lori. Kam hall ta gjej tash ç'ish ky. Mirë, sa të lëmë pak kohë ty, 008 na thotë Olta të gjithë ju duam shumë, jo vetëm ai nga Fieri. Edhe ne ju duam shumë të gjitha. Faleminderit për të gjithë ju. Lori u mendove. U mendova. Është nga Fieri? Po Lori. Okej. Ah, ah, i gjithë më duket. Është nga Fieri. Për shembull është i njohur tek eh, filmat e Anagnostit. Mm. Përrallë nga e kaluara dhe përrallë nga e kaluara, nuk e di te Përrallë nga e kaluara. Pa rëndësi ka, ku është një orë, e rëndësishme është që Jo, e di filmin, nuk e di a luan aty, më duket se nuk luan aty. Luan, luan. Po ti nga Fieri. Po ka qen në teatrin e Fierit, një kohë të gjatë. Po thuaj po, me çfarë që do ne Lolo. Në teatër të Fierit të shkruar prapë. Mbase nuk e di. Vuri dhe një shfaqje këtu ke. Me çfarë i fillon emri? Kë po mendon? E, te emri tash. Po. Jo, nuk është ai që po mendon ti. Po ti ku e di çfarë po mendon ai? Po se do i gjen. Atëherë jeri mm. spikat për humorin e tij ose ka spikatur të paktën. Pra, pra, është ky ka çunin te Portokallia. Po. Ah, bravo. Edhe mhm. dihet kush është tani besoj. Lë i fillon emri me Lë. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Eksputja ti një gjit. Bravo Tini. Lori po merrte kohën e tij, por nuk e doli dot. I erdhi shumë pranë. Gjithsesi, kemi një fitues ulta? Pra ishte Luftar Paja, për së rëzim që parë. Bravo Tini. Azieri, ishte një rastësi dhe imja. 973 para numri Elit. Fiton dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Do dëgjojmë këngë dhe pastaj kthehemi prapë? Altin? Po, dëgjojmë tani Green Days. Ora është 9:55 minuta, kemi mbërritur drejt fundit, por përpara se të ikim, dua t'ju tregoj për një çift. Ajo ka emrin Emi, 23 vjeç, ai është Ben, 29 vjeç. Po. Janë njohur rastësisht me njëri-tjetrin, u dashuruan, zgjati dashuria e tyre 3 muaj, vazhdon ende, por më pas uh, ata u martuan dhe oh. kanë sjellë në jetë një vajzë të vogël që quhet Amber Rose. Oh, po t'i rrojë. Historia është shumë e bukur, Otla, në momentin që uh, Emi do të sillte vajzën në jetë, Uh, ka shkuar edhe Beni në maternitet, po, ka shoqëruar çdo gjë por vajti dhe Beni, Beni ka ka duke qenë se ishte shumë i emocionuar dhe uh -huh. gjatë gjithë uh, shtatzënisë ka qenë karakterit. Ai që përgatiti gjithë gjërat për vajzën, domethënë e kishte më shumë qejf, tha do ta shoqëroj Emin edhe në sallën e lindjes. Oh my god. Në fakt e ka bërë, por nuk ishte dhe aq e bukur. sepse ai duke qenë shumë i ndjeshëm, mendoi se do ta përballonte të gjithë sfidën. Si kishte emrin kjo? Nuk kishte kaq shumë. Emi e kishte. Po, në uh, i kanë rënë të fikët. Mos Benit, pa, Robertit. Benit. Benit, Robertit. Benit. Se Roberti është më i fortë. Beni pak më të. Dhe doktorët janë hasur në vështirësi se nuk dinin me kë të merreshin më parë me Emin apo me Benin, por Beni u bë shumë keq dhe përfundoi me një serum i shtrirë. Oh në spital dhe nuk e nuk e pa atë momentin e parë kur është ideja vajza erdhi është ideja se janë ato dhimbjet e lindjes e kupton që ja bën po e kupton oh, ti e oh, kupton oh. shumë po ti al ti kujt edhe shikon dhe benin që bie oh be dyfishon Kështu që këshilla më e mirë është që ndoshta nuk duhet ta kaloni këtë eksperiencë. Jo, po mund mund të jetë edhe ndim, mund të jetë edhe ndihmuese, po ta mendosh. Që? Që shikon gruaja që i bie i shoqi, domethënë që i bie të fikt. Kjo e përshpejton që të lindë më shpejt, e kupton se ka hallin që. Do të po, ose tregon, a më ti gorda lajë që unë jam më e fortë, e shikon. Por unë po e diskutoja pak më parë me miqtë e mi këtu, Olta tha në mënyrë kategorike mashkulli nuk duhet të jetë aty. Ë, burri pra. Tani po e ka vendosur le të vinë në sallë, po. Në gjithë përvojën po, që Olta ka patur. Në 99.9% të rasteve u bie të fikët, Olta? Po. I bie të fikët ose s'e shohin dot. Ka një proces mbyllje sysh, duhet. Edhe dorë. po Altin, çfarë çfarë doje të thoshe? Ti jo, Altin. Jo, po thoja. Ti Altin, a do arrije do të futesh në sallë? Nëse do të vinte ai ai moment, kuptohet. Natyrisht, Olta, unë jam trim. Altin, a e mban ti fjalën? Kur të vijë ai moment, Olta e pajisim me një kamerë Altin. Altin, a e mban ti fjalën Altin? Natyrisht Olta. Dije se këtë pjesë Olta po e regjistron, ëh, kështu që ta kesh parasysh. Ai Martino. Zoti ta forcon zemrën. Unë jam trim. Këtu me mua po. Kur e sheh ti bie nga kali? Mirë, i erdhi fundi edhe klubit të mëngjesit për këtë. Hajde, shihemi në sallë. përgatitur. Mendoj që kjo është, domethënë, e këtyre e kohëve postmoderne që të marrë pjesë burri mm -hmm. gjatë ditës. Po, pra, është trend, pra që ndryshoi puna. Nuk uh, unë jam pro lindjes gruas burri me gruan. Burri me shokët poshtë, pret poshtë. Së lindjes së gruas me një burrë, doktor po them, nuk je ti aktin? Me doktor po, por jo me burrin. Por jo me burrin prezent.